Josue, Kabanata 11 Pangalawang lumabas sa palabunutan ang bahagi ng lipi ni Simeon. Nasa loob ng lupain ng Huda ang lupaing ibinigay sa kanila. Sakop nito ang Bersiba, Seba at Molada, Hazar Shual, Bala at Ezem, El Tolad, Bethul at Horma, Ziklag, Beth Markabot at Hazar Susa, Beth Lebaot at Saruhen, labing tatlong lunsod at bayan ang sakop nila. Kasama rin ang apat na lunsod ng Ain, Rimon, Ether at Asan at ang mga karatig bayan nito. Sakop nito ang mga nayon sa paligid hanggang Baalat Beer o Rama ng Negev. Ito ang lupaing napunta sa lipi ni Simeon bilang bahagi nila. Ang bahaging ito ay nasa loob ng teritoryo ng Huda sapagkat ang lipi ni Huda ay tumanggap ng higit sa kanilang kinakailangan. Ang bahagi nito ay ibinigay sa lipi ni Simeon. Pangatlong lumabas sa palabunutan ang bahagi ng lipi ni Zebulun. Ang lupaing napunta sa kanila ay abot sa Sarid. Buhat dito ang kanyang hangganay umahong pakanluran patungo sa Marala, nagtuloy sa Dabeset at sa Batis na nasa silangan ng Jokniam. Buhat din sa Sarid ang hangganay pumasilangan hanggang sa Kislot Tabor. Lumabas patungong Daberat at umahon sa Japhia. Buhat doon, nagpatuloy sa Gath Hefer, nagdaan ng Itkazin, lumabas sa Rimon at lumikong patungo sa Nea. Sa Hilaga naman, ang hanggan ay lumikong patungo sa Hanaton at nagtapos sa kapatagan ng Jephtheel. Ito ang mga lungsod ng Zebulun, Katat, Nahalal, Simron, Idala, Bethlehem. Labindalawang lungsod kasama ang mga nayon nito. Ang mga lungsod na ito at ang mga nayong sakop nila ang napapunta sa lipi ni Zebulun. Napunta sa lipi ni Isakar ang pang-apat na bahagi. Sakop nito ang Jezreel, Kesulot at Sunem, Hafaraim, Shion at Anaharat, Rabit, Sisyon at Ebez, Remet, Enganim, Enhada, at Beth Pazes, abot sa Tabor, sa Sahazuma at Beth Semes ang kanyang mga hangganan at nagtapos sa Ilog Hordan, labing-anim na lunsod kasama ang kanilang mga sakop na nayon ang nasasaklaw ng lupaing ito. Ang mga lunsod at bayang ito ang bahaging napunta sa lipi ni Isakar. Napunta naman sa lipi ni Asher ang ikalimang bahagi. Sakop nito ang Helkat, Hali, Bethen at Aksaf. Ang Alamelek, Amad at Misal abot sa Karnelo at sa Sihor Libnat ang hangganan sa kanluran. Sa pasilangan naman, ang hanggan ay nagtungo sa Beth Dagon at sa Pahilaga, nagdaan sa gilid ng Zebulun at sa kapatagan ng Jephtheel patungong Beth Emek at Neiel at nagtuloy sa Kabul. Saklaw pa rin sa gawing hilaga ang Ebron, Rehob, Hamon, Kana at hanggang sa dakilang Sidon. Pagkatapos, ang hanggan ay lumikong patungo sa Rama at nagtuloy sa Tiro, isang lunsod na napapaligiran ng pader Lumikong muli patungong Hosa at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Kasama sa hilagang silangan ng lupaing iyon ang Mahalab, Akzib, Uma, Afek at Rehob, dalawamput dalawang lunsod, kasama ang mga nayong sakop nila. Ang mga lunsod at nayong ito ang naging bahagi ng mga angkan ng lipi ni Asher. Napunta naman sa lipi ni Neftali ang ika ikaanim na bahagi, buhat sa Helef, sa gubat ng mga punong roble sa Zaananim. Ang hangganan nito'y nagtungo sa Adamineseb, lumampas ng Jabneel, nagtuloy sa Lakum at nagtapos sa Hordan. Sa pakanluran naman, ang hangganay nagtungo sa Aznot Tabor at lumampas na papuntang Hokoka. Karatig ng lupaing ito sa timog ang lupain ng Zebulun, sa kanluran ang lupain ng Asher at sa silangan ang Huda sa kabila ng Hordan. Ito ang mga lunsod ng Neftali na may mga pader. Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Sineret, Adama, Rama, Hazor, Kades, Edrei, and Hazor, Jiron, Migdal El, Horem, Beth Anat, at Beth Semes. Labinsyam na lunsod kasama ang mga nayong sakop nila. Ang mga lunsod at nayong ito ang naging bahagi ng lipi ni Neftali napapunta sa lipi ni Dan, ang ikapitong bahagi. Sakop nito ang mga sumusunod, Zora, Estaol, Irsemes, Saalabin, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Jehud, Beneberak, Gat Rimon, Mejarkon, Rakon, at ang lupaing nasa tapat ng Jopa. May mga lupain para sa lipi ni Dan na hindi pa nila nasasakop, kaya't nang kulangin sila ng lupain, sinalakay nila ang Lesem. Sinakop ito at nilipol ang mga taga roon. Pagkatapos nilang makuha ang Lesem, pinalitan nila ang pangalan nito at tinawag na Dan alang-alang kay Dan na kanilang ninuno. Ang mga lunsod at nayong ito ang naging bahagi ng lipi ni Dan at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Matapos tanggapin ng mga Israelita ang kani-kanilang bahagi ng lupain, binigyan naman nila si Josue na anak ni Nun ng para sa kanya. Ayon sa ipinag-utos ni Yahweh, ibinigay nila sa kanya ang lunsod na kanyang hiniling, ang Timnat Sera na nasa lupain ng Ephraim. Muli itong itinayo ni Josue at doon siya nanirahan. Ginawa ng paring si Eleazar at ni Josue na anak ni Nun ang pagbabahagi ng lupain sa pamamagitan ng palabunutan. Ginawa nila ito sa Shiloh, sa harapan ni Yahweh, sa may pintuan ng toldang tipanan, katulong ang mga pinuno ng mga angkan. Sa ganitong paraan, natapos ang pagbibigay sa bawat lipi ng kanikanilang bahagi sa lupain.